no läks Siil metsa jalutama, tead või? jah. sa tead või? tean küll, et peab käima värskes õhus. no vot, see ongi kuradi jama. no sai. mees läks metsa jalutama. Siil. Siil. Siil läks metsa jalutama. no ja siis? jalutas, jalutas, alles väsis ära. nii? viskas kännu kõrvale pika ees unustas ära, kuidas hingama me veel suri ära <laughs>